Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Մողոլ թաթարական արշավանքների ժամանակ ամարասի տիրակալները հենց այստեղ էին թաքցնում Արցախ աշխարհի հարստությունները։ Ազոխի քարանձավ։ Ավելի հին անվանումը Որվան, Որվանի քարանձավ։ Կրակարե քարանձավն ունի շուրջ 8000 քառակուսի մետր տարածություն։ Հնագույն հուշարձանը ունեցել է մուտքեր եւ ելքեր 6 բավիղանման սրահներից։ Խորհրդավոր քարանձավով անցնող ուղիների երկարությունը ոչ ամբողջական տվյալներով գերազանցում է 300 մետր։ Հայ պատմիչները բազմիցս են հիշատակել Ազոխի քարանձավի մասին։ Երկար ժամանակ քարանձավը պատված էր գախնիկով ու հայտնաբերվել է միայն 1960 թվականին։ Մուտքերից մեկը Ազոխ 5 ենթարկվել է ինտենսիվ պեղումների, որի ընթացքում գտնվել է հնագույն մարդու ստորին ծնոտի մի հատված։ Այն համապատասխանում է ուղիղ քայլող մարդու եւ նեանդերթալյան մարդու դարաշրջանների միջև անցումային ժամանակաշրջանին։ Այդ սկզբնական ծավալուն պեղումներից ստացված կենթանական մնացորդները եւ քարե գործիքները ներկայումս պահվում են Ադրբեջանում եւ պետք է ասել, որ այդ առումով բավական մեծ տեղեկատվություն են կորցրել։ Աֆրիկայից նախապատմական գաղթերի եւ Ասիայի ու Եվրոպայի գաղութաբնակեցման առումով Ազոխի քարանձավային համալիրը առանցքային դիրք է զբաղեցրել, քանի որ հնավայրը գտնվում է աշխարհագրական միջանցքում, որը հնարավոր է անցուղի է ծառայել Աֆրիկայի, Եվրոպայի, Ասիայի միջև, ինչպես մարդու վաղ նախնիների, այնպես էլ եվրոպական եւ աֆրիկյան ֆաունայի այլ ներկայացուցիչների համար։ Ազոխի քարանձավի ուսումնասիրման ծրագիրը վերսկսվել է 2002 թվականին միջազգային հետազոտական արշավախմբի կողմից։ Գտնվել են բազմաթիվ գտածոներ, այդ թվում գործիքներ եւ անասունների բրածոներ։ Գտածոների ուսումնասիրությամբ հնեաբանների խումբը ենթադրում է, թե մարդիկ Կովկասի շրջանում ապրել են շուրջ 2 միլիոն տարի առաջ։ Այստեղ առաջին անգամ հայտնաբերվել են բուսական եւ կենթանական աշխարհների բրածո մնացորդներ, նախնադարյան արվեստի հետքեր, քարե գործիքներ, որոնց տարիքը գերազանցում է 700.000 տարին։ Պարզվում է, որ առաջին մարդիկ ունեցել են բավական բազմապիսի սնունդ։ Սննդի մնացորդների մեջ գիտնականները հայտնաբերել են այնպիսի կենթանիների մնացորդներ, որոնք վաղուց անհետացել են։ Մուտքի մոտ 7 մետր խորության վրա նեանդերթալցու վերին ծնոտի հայտնաբերված բեկորը իր կառուցվածքով եւ ատամների դասավորությամբ զգալիորեն տարբերվում է ժամանակակից մարդու ծնոտից։ Մանրամասն ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ծնոտի վրա պահպանվել է իմաստնության եւ երկու այլ ատամների մնացորդներ։ Ազոխի քարանձավի առաջին բնակչի ծնոտի հայտնաբերումը ունի մեծ նշանակություն։ Մինչ այդ նեանդերթալցու մնացորդներ հայտնաբերվել են 4 տեղերում՝ Սիդի Մարոկոյում, Գերմանիայում, Անգլիայում եւ Իտալիայում։ Արցախի հադրութի շրջանում գտնված նեանդերթալցու ծնոտը գիտական գրականությունում դասվում է 5-րդ համարի տակ։ Ազոխի քարանձավը առաջնակարգ նշանակություն ունի ոչ միայն նեանդերթալցու կազմախոսության վերականգնման տեսակետից, այլ նաև հաստատում է այն տեսակետը, որ Հայաստանի տարածքը մտնում է անտրոպոգենեզի եւ մարդու վաղ բնակեցման շրջանի մեջ։ Իհարկե հայտնաբերված են ոչ բոլոր գաղտնիքները։ Բազմաթիվ հազարամյակներ գործող այդ ընդարձակ նախնադարյան բնակավայրը բարբերաբար ուսումնասիրվում էր։ Այն հաճախ նոր անակնկալներ էր մատուցում հետազոտողներին։ Արցախի Խարանձավը եւ Կովկասյան միջանցքը մեծածավալ գիրքը անգլերեն լեզվով, որը լույս է ընծայել շվեյցարական Շպրինգել հանրահայ գիտական հրատարակչությունը, ներկայացնում է 2002 թվականից հետո Ազոխի Խարանձավում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Այժմ հուշարձանը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։